والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المسلمين برادران إكرام عزيز ومعتبر وتهنلر أكوكلر bugun mana ushbu xonadonda bir katta خرسان xursandchilik أخت النكاح مراسم أجن e'lon qilinayotgan bir to'yda birga bo'lishligimizni alloh nasib qilib turibdi azizbek ukamiz e, kuyov to'ramizning ismlari ekan bugun mana o'zlarini jufti halol topganligi nikohlanganligi e, ulkan bir hayot darvozasiga qadam bosganligini shukr qilib bizlarga e'lon qilishlik uchun to'y tashkil qildilar darhaqiqat bizlar hammamiz bugun ushbu xonadonda xursandchiligiga sherik bo'lishlik bilan birga bu yangi bo'lgan oilani haqqiga duo qilmoqligi uchun ularni muborak qilmoqlik uchun jamlanib o'tiribmiz alloh taolo ukamizni yangi qurgan oilalarini muboraklik qilgan bo'lsin kelinimiz bilan kuyov to'raga uzoq umr baxtu saodat shariatga muvofiq hayot nasib qilsin ularni ota onalari yangi oila farzandlarini oilalarini baxtu saodatini ko'rib ko'zlari quvonchda hayot kechirishlarini nasib qilsin alloh taolo bularga ko'p farzand ato qilib ular ummatni ko'paytirishga musulmon olamida ko'p bo'lishlikka yaxshi solih soliha farzandlar dunyoga keltirishlikka sabab bo'lib har birlari o'z farzandlari bilan birga chiroyli hayot kechirishlarini nasib aylasin bugungi chaqirilgan to'yga ijobat qilib bir birodarimiz musulmon do'stimiz e, qarindoshimiz jo'ramiz tanishimiz degan mahalla go'yimiz degan bir aqidada chaqirilgan joyga kelishimiz ijobat qilishimiz sunnat deb kelgan siz azizlarni xonadonlaringizni ham alloh obod qilsin E, bu xonadonlarda ham yaxshi to'yu xursandchiliklar bo'lsin kuyov to'ramizni oldida o'tirgan aziz ukajonlarimiz kuyovning kuyov jo'ralari kuyov to'ra bo'lgan do'stlarini to'ylarini chiroyli o'tkazishga harakat qilganlari bularni ichida uylanmaganlari bo'lsa soliha ayollardan nasib qilsin oila qurganlariga solih soliha farzandlar bersin ushbu yaxshi tilaklar ila azizlar bugun siz bilan biz bir oz bo'lsada suhbat qilishlik imkoniyatiga ega ekanmiz bir oz suhbat qilib qolishlikka bizga taklif qiladi inshaalloh sizlar bilan biror bir yaxshi shariatga muvofiq dunyoyimizga ham oxiratimizga ham foyda beradigan suhbatlardan qilishlikka harakat qilamiz suhbatimiz asnosida kamchilik va safu xatolar bo'lsa bu bizning noqis aqlimizdan yutuqlari zafarlari foydalari bo'lsa bu shariatu g'arrodan deb qabul qilasizlar ijozatinglar bilan e, zero bu yerda ushbu hadisni eshitgan bilgan o'qigan e, azizlarimiz bo'lsada takror bo'lsin uchun imom termiziy rahmatullohi alayhi tomonidan rivoyat qilingan rasulimiz alayhissalotu vassalamning juda ham muhim bir hadislarini o'rtaga mavzu qilib olsak chunki e, biz bir noqis aqlli kishi inson o'zini aqli bilan e, olimman deb o'zini ilmi bilan o'zini tafakkuri bilan gapirsa u xatoga yo'l qo'yadi dunyoda eng yaxshi gap eng bexato gap bu ollohni va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning gaplaridir shuning uchun ham rasulimiz alayhissalotu vassalamning ushbu hadislarini birgalashib o'rgansakda hayotimizga tadbiq qilsak azizlar allohni dunyoda bergan ne'matlari juda ham ko'pki inson ushbu ne'matlarni qadriga yetmasdan qachon o'sha ne'matdan ayrilgandagina uning qadriga yetib qolar ekan inson salomat bo'lib turganda sog'lig'ini qadriga yetmasdan qachon sog'ligi yo'qolganda afsus nadomat chekib eskigina sog'lik mahalimda yaxshi ibodat qilib olganimda bo'lar edi ekan sog'lik mahalimda sog'ligimni ehtiyot qilsam bo'lar edi ekan degan afsuslarga uchraydi boy bo'lib turganda birdan kambag'al bo'lib qolgandagina boy yurgan vaqtini taassuf ila eslab qani endi yana boy bo'lsamu hayroti ehson qilar edim degan e, taajjubliklarga afsusliklarga nadomatlarga uchraydi inson o'zi shunday ekan azizlar shuning uchun ba'zan ba'zan insonlar alloh tomonidan berilingan ne'matlar haqida suhbat qilib turish kerak ekan shunda inson ne'matni bevosita qadrlaydigan va bunga shukur qiladigan holatlardan bo'lar ekan holbuki azizlar har bir ne'matlarni alloh taolo so'roq savolini qilar bizga qancha ne'mat bergan bo'lsa qur'onda aytgan edik billah deb marhamat qildi olloh qiyomat kunida sizlarga berilingan barcha ne'matlardan so'roq savol qilinasizlar deb alloh marhamat qildi bu qaysi ne'mat bo'lishidan qat'iy nazar albatta buni qay darajada iste'mol qilganimiz qay darajada shukur qilganligimiz mana bu haqida so'roq savol qilinar ekan mana shunday ne'matlarni eng asosiylari bor ekanki azizlar mana shu asosiy ne'mat deb sanalingan ushbu ne'matni alloh taolo hisob kitobini shu darajada erta boshlar ekanki inson qabrdan tirilishi bilanoq boshlar ekan holbuki hammamiz bilamizki hisob kitob mahshargohda tarozi oldida hammani oldida namoyon qilinib mana bu yaxshi amal kitoblari mana bu yomon amal kitoblari deb qilinsada lekin shunday ne'matlar bor ekanki rasulimizning so'zlari bilan aytganda ushbu ne'matlarni hisob kitobini qilmasdan turib qabrdan turgan odam bir qadam bosishlikka jur'at eta olmas ekan jumladan imomi termiziy o'zining jomii termiziy kitobida ushbu hadisni rivoyat qilib shunday deydilarki la yazulu qadami ibn adama hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu va an shababihi fima ablahu va an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu fima alima dedilar payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam bu zot shunday deyaptilar alloh taolo qiyomat qoyim bo'lganda o'zi bergan ulug' ne'matlar ichida beshta ne'matni so'ramasdan turib insonlarga odam bolasiga bir qadam bosishlikka ham ruxsat bermaydi insonning bolasi bir qadam ham bosa olmaydi mana shu besh narsani nimaga sarflagani va bu ne'matni qadriga qanday yetganligini so'roq savol qilgandan keyingina u qadam bosa oladi demak mana shu birinchi so'ralinganda biz eson omon o'tib olsak demak shaxtam qadamlar bilan qo'rqmasdan mahshargoh sari borishligimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz agar shu birinchi so'ralishni o'zida zarbaga uchratsa birinchi so'ralishni o'zidagina imtihondan o'ta olmasa alloh saqlasin bu holatda juda ham og'ir musibatlarga duchor bo'lishi tayin bo'ladi shuning uchun ham hozirgi imkoniyatimizdan foydalanib azizlar mana shu beshta ne'mat haqida olloh so'raydigan ne'matni hozirni o'zidanoq o'rganib shuni g'animat sanashimiz kerak bu ne'matlar nima ekan birinchisi an umrihi fima avnahu dedilar birinchi so'ralinadigan ne'mat bu insonning umr ne'matidir dedilar umr insonga berilingan shu judayam ulkan bir ne'matki inson bu umrni qadriga hech ham boshqa narsaga yetganchalik yetmaydi tabiiyki inson mana shu bir kunlik umrini ba'zan shunday bir narsalarga sarflaydi aytaylik dunyo topish uchun shu qadar berilamizki dunyoni mashaqqatiga shu qadar berilamizki bugungi kunimizni sarf xarajat qilib qancha qancha yugurishu yelishlar bilan yigirma to'rt soatda hammasini sarflab turib bir necha chaqa pulni topganligimizga xursand bo'lamiz bugun ancha ishim baroradan keldi shunday shunday ishlarni qildimki bugun shuncha daromad qildim deb aytamiz lekin nimani evaziga bir kun umrning evaziga degan narsani hayolimizga keltirmaymiz bugun topolmagan dunyoni biz ertaga topib olishimiz mumkin lekin bugun yo'qotgan umrni ertaga endi biz topa olmaymiz chunki har bir o'tgan daqiqa endi tarixga aylanib boradi shuning uchun ham insonni eng zarur bo'lgan narsasi azizlar va ulug' ne'mati bu umr ne'mati ertaga qiyomatda mana shu umrni nimaga sarf qilding deganda biz javob izlashligimiz lozim bo'ladi mana shu javobga esa biz mana shu dunyoda o'zida javob izlab qo'yishimiz kerak umrimni bugun men yaxshilikka sarfladim bugun namoz o'qidim ibodat qildim bugun ikkita qo'ni qo'shni urushib qolgan edi bir biri bilan yarashtirdim bugungi umrimni men bir kasalni ko'rishlikka sarfladim bugungi umrimni men ko'chamizni tozalashlikka yoki boshqa boshqa yaxshi xayrlik ishlarga sarfladim deb javob topgan odamgina bugungi umrini sarhisobini chiroyli o'tkazgan bo'ladi lekin bugungi umrimni nima bilan o'tkazdimikin deb kechqurunda o'zimizga savol bersak g'iybat ig'vo fasod ikkita odamni bir biri bilan yarashtirish o'rniga urushtirishlik va bir qancha badbaxtliklar bilan o'tkazgani kelib chiqsa demak ertaga bundan battarroq javob borligini his qilib ertasidanoq mana shu umrni g'animatligiga harakat qilib olish kerak rasulimiz boshqa bir hadislarda hayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu dedilar sizlarni ichingizda eng yaxshilaringiz umrlari uzoq bo'ladigan va shu umriga yarasha amali ham ko'p bo'ladiganinglar sizlarning eng yomoninglar umri uzoq bo'lib shunga yarasha amali bo'lmaydiganinglar dedilar demak umr g'animat ekan azizlar mana shu umrni bekorga sarflamasdan manfaatli ishlarga xayrli ishlarga sarflab qolmoqligimiz kerakki ertaga buni hisob kitobini qilishlikdan avval ikkinchi so'ralinadigan narsa ham ayni mana shu umrning bir muqaddimasi ya'ni bir bo'lagi desak ham bo'ladi an shababihi fima ablahu yigitlikdan so'rarkan alloh senga yigitlik ne'matini bergan edim ayni mana shu yigitlik davrini nimaga sarflading deb so'rarkan agar inson yigitlik davrini g'animat bilgan bo'lsa bemalol javob bera oladi kuchga to'lgan gunohlarga qalbimda moyillik bo'lib turgan bir mahalda o'zimni gunohdan saqladim haromdan hazar qildim halol yashadim ibodat qildim allohni buyrug'ini bajardim ayni yigitlik davrimda men ilm o'qidim va shu ilmimni samarasini umrimni oxirigacha sarfladim ayni mana shu kuchga to'lgan mahalimda hunar o'rgandim va mana shu hunarim bilan men betama birovlarga muhtoj bo'lmasdan yashadim ayni yigitlik davrimda men yaxshi soliha ayolga uylandim va ayni yigitlik mahalda men solih soliha farzandlar ko'rdim va mana shularni chiroyli tarbiya qilishlikka yigitligimni sarfladim toki sochi soqolimga oq oralaganda mana shu tarbiya qilgan farzandlarimning mevasi samarasini ko'rmoqlik uchun deb javob bergan odam bemalol qadam tashlay olishlik oladi lekin aksi bo'lsachi yigitlikni bekorchi narsalarga sarflagan aroq zino qimorbozlik janjalkashlik o'g'irlik bekorchilik safsatavozlik shunga o'xshagan narsalarga sarflab yuborgan bo'lsa olloh saqlasin unda qandoq qilib ham javob bera olar edi mana bu yerda o'tirgan barcha yosh yigitlarimiz o'tiribdilar o'zlarini yoshlik kuch g'ayratlari bor mahalda bir murojaat qilib qo'ymoqliklari kerakki ayni mana shu yigitligimizni nimaga sarflayapmiz o'zi deb aksar yigitlarimiz ertalabdan kechgacha bekor o'tirganini ko'ryapmiz ko'chalarda ketayotganimizda ko'chalarda biz mana ertalab dunyo din tashvishi xizmat tashvishi bilan ko'chaga chiqamiz yosh yosh yigitlar qarta o'ynay boshlaganini ko'ramiz bir qancha ishlarni bajaramiz buni orasida dinimizga foyda yetadigan dunyoyimizga oilamizga foyda yetadigan ishlarni qilishlik imkoniyatiga ega bo'lamiz va bir qancha tashvishlardan qutulib eson omon uyga qaytib kelganimizda ham o'sha yigitlarni yana qarti ustida o'tirganini ko'ramiz holbuki mana shular ham biz kabi yoshlar edi lekin bu narsani bitta men emas bu yerda o'tirgan hamma ko'rib turibdi ayniqsa hozir yoshlarni bekordan bekor valaqlab o'tirishlari ko'cha ko'yda bezorilik qilishliklarini o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz azizlar shuning uchun ham yigitlarimiz ayni yigitligini bekorchi narsalarga sarf qilish o'rniga hozirni o'zidanoq manfaatli ishlarga o'tmoqlik kerak chunki mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganidek al ilmu fi sig'ari ka naqshi alal hajari yoshlikda olingan ilm bu go'yoki toshga bitilgan naqsh kabidir dedilar yoshlik chog'ida ilm o'rganib olsa u ilmi uni uchun manfaat keltiradi ilmiki dunyoviy diniy oxirat uchun ham dunyosi uchun ham kerak bo'ladigan ilmlardir lekin mana shuni na dunyo na oxiratga hech qanday manfaatsiz qilib umrni o'tkazib yuborishlik yoshlikni o'tkazib uni ma'siyatga gunohga yomon ishlarga sarflab beridan quvvati ketib ko'zidan nuri ketganda endi shuni man ibodatga sarflayman deyishligi bu noto'g'ri chunki alloh taolo shuni bilganligi uchun ham shariati g'arroda yoshi o'tgan odamlarga uzri qabul qilinadi tikka turib o'qiy olmasa o'tirib o'tirsin o'qisin otaxonimiz deydilar tahoratga qodir bo'lmasa tayammum qilsin agar boshqa o'tirishlikka qodir bo'lmasa yonboshlab yotib o'qisin chunki qariganda belidan quvvati ketadi degan imkoniyatlarni beradi lekin bu narsa yoshlarga qabul qilinmaydi modomiki kasal bo'lmasa yosh quvvatli odam ibodatlarni turib chiroyli ado qilish kerak lekin mana shu quvvatini gunohga sarflab endi namozni tika turib o'tirishlik o'qishlikka qodir bo'lmaganda ana endi biz ibodat qilamiz deb endi zaifligini ibodatga sarflashlik bu demak o'sha odamni yoshligini bekordan bekor o'tkazib yuborganda nishona bo'ladi shuning uchun ayni kuchga ayni quvvatga to'lib turgan mahalda inson o'zini yaxshilik yo'llariga ibodatga taqvoga ilmga hunarga ma'rifatga bag'ishlashlik kerak bo'ladi mana shuni sog' omon so'roq savoldan o'tib olgandan keyingina u ikkinchi qadamni bosishlikka ruxsat bo'ladi va keyingi so'raladigan narsasi an malihi minaynaktasabahu dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam moldan so'raydi ekan dunyodan so'rar ekan qayerdan topgansan dunyoni deb holbuki azizlar hozirgi kunda biz shu savoldan o'zimiz o'zimizga beradigan bir holatda yashayapmiz bugun topgan dunyoyimni qayerdan topdim nimaga topdim mana bu savolni berishlik odamlarda ancha orqada qolinyapti topilayotgan molni halolligiga e'tibor berishlikdan ko'ra uni jug'iga ya'ni kattaligiga e'tibor berishlik kuchaygan qanday qilsa ham ko'paytirsin ammo halollik bilan ko'paytirishlik halol dunyo topishlik degan narsadan uzoqlashgan bir holat bo'lib qoldi bozorlarda tirikchilik bahonasi bilan tarozidan urib qolishlik sudxo'rlik bir birlarini haqqiga xiyonat qilishlik ikkita birodar tijorat qilib bir birini aldab qo'yib qozixonaga kelib dotu fug'on qilayotganlarini ko'ryapmiz butun umr do'st bo'lib yurgan do'sti xiyonat qilayotganini ko'ryapmiz hammani bahonasi bitta bu ham bo'lsa moli dunyo topishlik holatida qilyapti holbuki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kunlarning birida abozar al g'ifforiy roziyallohu anhu bilan birga ketayotganlarida mana shu uhud tog'ini ko'ryapsanmi mana shu uhud tog'ini agar tillo qilib bersam man olmagan bo'lardim dedilar ya'ni dunyoga qattiq hirs qo'ymadilar lekin o'zlari doim allohga duo qilardilarki yo rabbiy meni faqirlikdan saqlagin deb faqir kambag'al qashshoq bo'lib qolishligimdan saqlagin deyar edilar lekin Allohdan dunyo moli dunyo so'ramasdilar bugun tushgan bugun topgan narsalarini shukrini ado qilar va alloh uchun sarflar edilar sahobalar ham bunday xuddi shunday yashadilar dunyo topishlikda halollikka intildilar halol bo'lganligi uchun ham alloh taolo ularga baraka berdi mana shu narsani qiyomat qoyimda qabrdan turilganda so'ralinadigan narsa ekan azizlar bu dunyoni qayerdan topding degan savolga mana shunday javob berishlik kerak bo'lar ekanki halollik bilan peshona terim bilan mehnatim bilan topdim deb javob beriladi bitta buni o'zi emas keyingi so'raladigan narsasi anfaqahu shu topgan molingni nimaga sarflading degan savol ham tug'ilar ekan dunyo topishlik o'zi bir lekin buni qayerga sarflashlik bu ikkinchi yana ollohdan so'ralinadigan narsa ekan azizlar mol dunyoda topishlik peshona teri qilib halol topgandan keyin endi buni yana halol yo'llarga sarflash kerak sahobalar so'radilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam manda dunyo ko'p bo'lsa buni nimalarga sarflayman qandoq infoq qilaman dedi shunda o'zingga dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birinchi o'zingga sarfla o'z ehtiyojing uchun sarfla oshib qolsa nima qilaman ota onangga sarfla oshib qolsa nima qilaman ahli ayolingga farzandlaringga sarfla yana oshib qolsa nima qilaman qarindosh urug'laringga sarfla yana oshib qolsa nima qilaman dedi sahoba payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qo'shnilaringga sarfla undan ham oshib qolsa faqirlarga ber undan ham oshib qolsa xohlaganingni qil dedilar ya'ni ehsonni xohlagan odamingga qil dedi xohlaganingni qil degani isrof qil degani emas xohlagan kishiga endi sarflayver shundan keyin dedi shuning uchun dunyo topgan odam moli dunyosini zoya qilmasdan mana shu yo'llarga sarflashlik kerak azizlar avvalo o'zi uchun zarur narsalar bola chaqasi uchun zarur narsalar ota ona uchun sarflashlik kerak do'sti og'ayni birodar qo'ni qo'shni kambag'al yetim yesir uchun sarflashlik kerak biz nafaqa qiling ehson qiling deganimizda odamlar nazdida go'yoki domlalar ehsondan sadoqatdan gapirsa faqat o'ziga e'tibor qilyapti ya'ni domlaga qilishlik yoki masjidga qilishlikni nazarda tutyapti deb o'rganib qolgan aslida biz ehson qiling sadaqot qiling deganimizda kambag'alga qiling yetim yesirga qiling degan irodada turibmiz qo'ni qo'shni kambag'al bo'lsa azizlar ana bunga sarflashlik kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki hatto qo'shnilar shunday bo'lar ekanki rasulimiz aytardilar ovqat qilganingda ovqatingni hidi qo'shniga chiqib qolsa unga nasibasini ato qilgin deyardilar mana bu ham nafaqa qo'shni bor dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sanda bitta haqqi bor qo'shni bor senda ikkita haqqi bor qo'shni bor senda uchta haqqi bor dedilar bular kimlar birinchi bitta haqqi bor qo'shni ya'ni senda faqat qo'shnilik haqqi bor kimsa bu seni g'ayri din dini islomda bo'lmagan boshqa dindagi bir qo'shning dedilar yahudiy bo'lsin nasroniy bo'lsin boshqa musulmon bo'lmagan odam agar qo'shnimiz bo'lgan taqdirda ham azizlar uni bizda bitta haqqi bo'lar ekan qo'shnilik haqqi mana islom qanaqa bir odamiylik bag'rikeng dindir agar u qo'shnimiz boshqa millat boshqa din vakili bo'lishidan qat'iy nazar uyda ovqat yo'qligini bilib turib biz ovqat berishlikka qodir berib unga ovqat bermasdan o'sha g'ayridin do'st qo'shnimiz ovqatsiz o'lib qolsa biz qiyomatda javob beramiz ekan chunki uni bizda bitta qo'shnilik haqqi bor edi buni ado qilish kerak edi ikkita haqqi bor qo'shni bu musulmon qo'shni dedi uni bitta senda qo'shnilik haqqi bor ikkinchisi uni musulmonlik haqqi bor zakotingni birinchi shunga berasan ibodat fitrlaringni shunga berasan chunki uni ikki haqqi bor agar qo'shning ham musulmon bo'lib ham qarindosh bo'lsa unda seni uchta haqqi bor birinchisi qo'shnilik haqqi ikkinchisi musulmonlik haqqi uchinchisi qarindoshlik haqqi dedilar mana dunyolarda mana shunga sarflamoq kerak azizlar lekin hozirgi kunda o'ziga to'q boy badavlat kimsalar mana shu yo'lda to'g'ri sarflamaganliklari uchun ham kambag'aldan yashirganligi uchun ham kambag'al bilan boylar o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lyapti alloh taolo qur'oni karimda surai qalamda keltiradiki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan avval bizdan avval yashagan bir ummatda bir yaxshi bir bog'bon odam bo'lgan ekan qur'onda aytadiki billah inna balavnahum kama balavna ashabal janna deb keltiradi ya'ni kofirlarni biz xuddi bog' egalariga bergan baloni yuborgandek balolaymiz deydi tafsirlarda buni keng yoydirib aytadiki o'sha bir qishloqda bir badavlat kishi yashab uning katta bog'i bo'lib o'sha bog'dan oladigan mevalarini kambag'al yetim yesirlarga haqqini berib ushirini ya'ni bizni til bilan aytganda ado qilar ekan u kishi olamdan o'tgandan keyin farzandlari o'zaro to'planib aytdilarki otamiz ancha o'zlarini aqllarini yo'qotgan edi shuncha hosilni kambag'al yetim yesirlarga berar edi biz endi bu ishni qilmaymiz biz endi buni faqat o'zimizgina yeymiz dedilar ular istisno qilmadilar mufassirlar aytadiki shu gapni aytgandan keyin ular inshaalloh degan gapni aytmadilar olloh bularga hali meva beradimi yoki yo'qmi dedi ba'zi mufassirlar aytdilarki ular kambag'alni haqqini ajratib qo'ymadilar va alloh taolo ularni shunday azobladi ular ertalab aka ukalar bir birini turgizib yuringlar kambag'allar kelmasdan turib rosa meva pishgan mahalda tezroq terib olaylik degan umid bilan bordilar borib qaraganlarida bog'larini allaqachon qop qora kulga ko'mirga aylanib qolganini ko'rdilar payg'ambarimiz e, alloh taolo qur'onda aytadiki ular borgunga qadar biz ularni bog'ini bir taof qiluvchini yubordik ya'ni bir farishtani yubordik va u bog'ini sarim bir katta bir o'sha cho'q kulib kul bo'lgan holatga aylantirib qo'ydi ana endi ular bir birlarini malomat qila boshladilar aytdilarki sen shu gapni aytmaganingda edi undoq bo'lar edi desalar bunisi bunisiga to'ngadi shunda aytdilarki bittalari sal ichlarida to'g'ri gapiradigani biz hammamiz o'zimizga o'zimiz zulm qildik endi allohga tavba qilaylikki alloh bizga bundan yaxshiroq bog'larni qaytarsin dedi demak azizlar dunyo shunday narsa dunyo berilindimi buni o'zini egasi o'zini haqqi bo'ladi hozir dehqonchiliklar qilinayotgan bir davrda ushir berishlikdan to'liq odamlar uzoqda olingan hosilni o'ndan biri agar u lali yer bo'lsa o'zidan o'zi chiqadigan bo'lsa o'ndan bir lekin o'zi suv chiqarib o'zi mehnat qilsa yigirmadan birini kambag'alga berish kerak bir xilgilar aytadiki axir shuncha narsani berib yuborishlik og'irlik qilarkan o'n tonna bug'doy olsak agar undan bir tonnasini berib yuboramizmi ushul bo'lib deydilar ularga javoban ulamolar aytadiki taqsir siz o'n tonna olmadingiz siz to'qqiz tonna hosil oldingiz bir tonnani olloh sizga omonat qilib berdi uni birovga kambag'alga berib qo'ying deb berdi bunga xiyonat qilishga haqqingiz yo'q zero bizga agar biror bir kimsa mana bu pulni olib turing sizga omonat palonchiga olib berasiz desa uni olib ketayotib men shunga muhtojman deb ishlatib qo'ymaymiz chunki bu birovni puli ekanligini bilamiz bizga berilingan boylikda ham o'zini haqqi bor zakot beruvchilar qirqdan birni berishligi zarur bo'ladi chunki u birovni haqqi u kambag'alni haqqi u yetim yesirni haqqi lekin mana shu narsalar qilinmaganligi uchun ham bir devor qo'shnimiz uyida oylab oylab go'sht yemayotgani chaqaloq bolasini davolagani dori topa olmayotganini bilib tursakda o'z uyimizda qancha qancha isrofliklarga yo'l qo'yib yuraverishligimiz bu musulmonchilikda dunyoni nimaga sarflading degan javob berishlikni esdan chiqarmoqlikdandir ertaga biz buning uchun javob beramiz azizlar ertaga bu pullarimizni nimaga sarflaganimizni albatta javobini qilamiz shuning uchun buni to'g'ri yo'lga halol yo'lga yaxshilik yo'llarga sarflasak dunyoda nimaga sarflading degan javobga bemalol javob bera olamiz beshinchi so'ralinadigan narsa amila dedilar o'rgalingan ilmga yarasha nima amal qilding deb so'radilar dedilar mana hozir biz aytgan hadis hammamiz uchun ilm bo'ldi o'rganishlik bo'ldi mana shu uchun endi biz javob beramiz shu o'rgangan narsaga qanchalik amal qilganligimiz uchun javob beramiz ilm olinaveradi o'rganilaveradi lekin azizlar bunga amallik kerak demak biz ahli ilmlar ham juda hushyor bo'lishimiz kerak ekanki gapirayotgan har bir gapimizni o'zida amallik bo'lishi kerak chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zi gapirib o'zi da'vat qilib o'zi amal qilmaydiganlarni men shamga o'xshataman dedilar shamni yoqib qo'ysa boshqalar uni yorig'idan foydalanadiyu lekin sham o'zi erib tugab ketaveradi dedi shuning uchun ham har birimiz gapirar ekanmiz mana shu narsaga o'zimiz amal qilib borishligimiz kerak shundagina gapimiz ta'sirli bo'ladi shundagina gapimiz olloh uchun bo'ladi lekin o'zimizda yo'q o'zimiz qilmaydigan narsani gapirishlikdan saqlanishligimiz kerak shuning bilan birga ilm deganda katta ilmlar emas azizlar ozgina bo'lsa ham o'rganilgan hamma ilm biz uchun omonat bo'ladi va buni hammasiga ertaga qiyomatda javob berishimiz bor mana shu besh narsani javobini qilganimizdan keyingina azizlar biz bemalol qadam tashlay olamiz shundan keyingina biz qiyomat qoyim mahshargohga yura olamiz shuning uchun ham azizlar kelinglar mana bu narsani bugun o'rganishligimizdan asosiy maqsad ham hozir umrimizni g'animat bilib olaylikda hozirgi aytilgan masalaga qo'limizdan kelganicha amal qilib boraylik ertaga bemalol allohni huzurida shaxdam qadamlari ila qadam tashlamoqligimizni alloh bizga nasib aylasin allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min xizyi dunya va azobil axira alloh hammalarimizni tinchlikda ofiyatlikda qilsin xonadonlarimizni obod qilsin mana shu mahallaga alloh tinchlik bersin yosh go'daklaridan olimlar qorilar yurt uchun xizmat qiladigan yaxshi yaxshi peshqadamlar chiqsin mana bu duoga qo'l ochib turgan hammamizni xonadonimizni alloh ikki dunyo saodatiga musharraf qilsin وصل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام